Ке отвориме на почетокот во Лука, седма глава. Лука, седма глава. И ке читаме од 36 стих, па понатаму, познат настан, од кој што можеме да извлечеме драгоцени полуки. Еден од фарисеите го помоли да јаде со него. Станува збор за Симон, Тој влезе во Спарисеевиот дом и прилегна до трпезата, и ете една жена од градот, која беше грешница, кога научи дека тој е прилегна до трпезата во Фарисеевата куќа, донесе со себе алабастерен сад со миро. и застана зад неговите нозе, плачејки и почна да му ги мие нозите со солзи, да ги брише со својата коса и ги целиваше неговите нозе и ги помазуваше со миро. И кога го виде тоа фарисеот, кој го повика, рече во себе си. Да е овој пророк би знаел која е и каква е ова жена која се допира до него, дека е грешница. А Исус пак му одговори и рече, Симоне, имам да ти кажам нешто. А тој учителе кажи. Овде ќе застанеме. Некаде на шест дена пред Пасха, Исус на патот кон Ерусалим ќе сврати во Витанија, во својот, своето умилено место, каде што често пати свракел и каде што, како што ни кажува, ни кажува вдъхновените списи, слободно се чувствува. Во семејството на Марта, Марија и Лазар, каде што можел слободно да зборува, слободно да се одмори, без страв дека некој може да има некоја подла намера да сака да го фати на збор, како што често пати читаме во Евангелијата, да го предаде, цинички да го исмее и така натаму. на значи, вистина, омилено место каде што тој често пати свракел. Во тој период Симон Фарисеот, кој што предходно Исус ке го исцели од губа, од лепра, му подготвил Значи, трпеза во знак на благодарност, заради тоа што бил исцелен. И овде дошле и присуствувале и Марта, и Марија, и Лазар, кој што не, од неодамна бил воскреснат и наистина бил, да не кажам така, хит во тоа време. Луѓето се собирале, сакале да го видат пред се Лазара и како што велат вдохновените списи да го прашаат, да им каже што било таа страна на гробот. Ама вдохновените списи уште велат и дека Лазар молчал. Што имал да им каже? Знаеме дека мртвите спијат и не се свесни за ништо. И така се собрале во куќата на Симона и овде е Марија, меѓу другите, како што кажавме и Марија, која што еве неколку пати ние е потенцирано дека била грешница а знаеме што, со што се бавила Марија. Значи, со, како што велат најстариот Занает, Била наведена, кутрата таа била наведена на такво нешто. И тоа токму од Симон. Од истиот тој Симон. И сега овој подготвува гозба за да му благодари на Исуса затоа што е исцелен од губата, од лепрата. И во тие мигови влегува и Марија и што прави? Носи со себе алабастерен сад, значи, некој шишенце со нардово миро, кој што, патем речено, било неверојатно скапо. Многу пари заштедила за да може да окупи и еве да го искористи за еден, за еден ваков момент. Наистина ќе направи големо дело. И тоа предходно да малку да се запознаеме со Симона, Елена Вајд ни вели, Симон од Витанија се сметал за Исусов ученик. Тој се сметал за Исусов ученик. Како што денеска се сметаат многумина за Исусови ученици. Тој бил еден од неколкуте фарисеи кои отворено им се придружиле на Христовите следбеници. Че бил храбар, имал храброст отворено да тргне по Исуса. Тој го признал Исуса за учител и се надавал дека тој би можел да биде и Месија, но не го прифатил како спасител. Значи, делумно го прифатил како учител, како Месија, може би вика верувал дека е Месија, меѓутоа не го прифатил како спасител. Вели, неговиот карактер не се преобразил. Неговите начала останале неизменети. Симон бил исцелен од губа и тоа било она што го привлекло кон Исуса. Тој посакувал да ја покаже својата благодарност и кога Христос по, по, последен пат бил во Витанија, тој подготвил гозба за Спасителот и за неговите ученици. И овде, вели, на оваа гозба биле собрани многу евреи, кои што биле, им бил интересен Исус, им бил интересен и, и самиот Лазар. Се спремале да го зацарат Исуса, кој е таков цар, кој што ќе ви даде се што треба на време и храна и ќе ве исцели и така натаму и така натаму. Значи Симон, како знак на благодарност, ја подготвил трпезата и го вика Исуса. Меѓутоа, како што гледаме, воопшто не било изменет во карактерот. Не го прифатил Исуса како свој спасител. И сега ја гледам овде Марија, која што е грешница, прави едно неверојатно дело му ги мие нозете, го целива, му ги целива нозете, со своите солзи му ги мие, го пома, помажува, значи, предвреме Исуса и го брише со својата коса. И кога тоа ќе го виде Симон, ќе го види Симон, тој си вели во себе, заборавајќи веројатно дека Исус знае да чита и мисли, Сушност ова открива дека тој почнал века да се сомнева дека дали сушност воопшто Исус е пророк. Да е овој пророк би знаел која е и каква е оваа жена која се допира до него. Дека таа е грешница. Како воопшто тој ако е пророк може да дозволи вакво нешто. Да се допре до ваква грешница.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 Имено, ево тој е интересен податок, мирото можеше да биде продадено за повеќе од 300 денари и да им се даде на сиромасите. Ако се присетиме на еден друг момент во Библијата, еден денари била дневницата во тоа време. 300 денари, тоа е заработка од цела година. Каква жртва направила Марија? и негодува против неа, но Исус рече, оставете ја, зошто и досадуват? Уште повеќе ги изненадува со ваквиот однос. Зошто и досадувате? Таа направи добро дело. Значи ми направи добро дело на мене. И тоа големо дело. Така направи, осмиот стих, таа направи што можеше, Тоа е многу битно. Таа направи се што можеше. го помаза предвреме моето тело за погребение. И вистина ви велам, каде и да биде проповеда Евангелијето по целиот свет, ќе се раскаже што направи и таа за неизин спомен. Ова бил неверојатно силен укор за Јуда. Знаете, предходно никогаш не се случило, и покрај тоа што Исус знаел како функционира, како живее Јуда, никогаш не се случило директно да Исус го укори Јуда. Меѓутоа, со овие зборови индиректно, бранејќи ја Марија, ќе го укори Јуда, кој што се вели на друго место, тој вопшто не се грижел за сиромашните, како што кажал. Па зашто да се пролева тоа мирот така без врска, можеше да се продаде и да им се подели на сиромашните. Мито тој крадеше, вели, од ковчежето. И ова еден силен удар за него да о, тој од овој момент не размислува повеќе. Тргнал кон свештениците да го предаде Исуса не можел. Веројатно Исус цело време знаел дека Јуда е таков кој што не поднесува воопшту и дека можело и предходно да се случи ваква една пресвртница, па затоа исчекувал, бил трпелив како кон секој од нас, за да ако е можно, ете, Светиот Дух некако поделува врз него и дојде до, до спасение. Значи ги гледаме сите овде кои што негодуваат против делото на Марија, кое што пак дело Исус го пофалува и вели дека тоа едно добро и огромно дело кое што ќе се спомнува се доека се проповеда Евангелијето. Една убава слика сушност за жртвата Христова, мигто тоа е една друга тема. Затоа што Исус е тој кој што даде се што можеше. Еве читавме утрески стих како што Марија даде се што можеше како израз на незината љубов. И Марија имала за што да му благодари на Исуса, не бил само Симон, тој што кој што еве со трпезата, значи ајде да се нагоштеваме, да го нагоштевам Исуса, како знак на благодарност затоа што ме исцели од опаката болест. И сега се вратиме во Лука 7 глава и застанавме таму во 40 стих, Исус, откако ќе му ги прочита мислите на Симона, ќе му каже една парабола, која што се односувала токму на него, па и на сите присутни. Рече, двајца му беа должни на еден заемодавач. едниот му должеше 500 динари, а другиот 50. Сега имаме овде уште повисока, една повисока сума. Интересно е ова што прочитав 300 денари, кошт, а, значи, чинел оној она миро, со кој што Марија го помазала Исуса, а овде имаме двајца должници, едниот должил 500 денари, а другиот 50, 10 пати помалу. А бидејќи нема да му вратат, и едниот и другиот не биле мокни воопшто да го вратат ова, тој им прости и на двајцата. И така, кој од нив ќе го возлюби повеќе, е прашањето. Насловот инаку на ова моја проповед е што е прво? Љубовта или прошката? Што е прво? Како како одат редоследно љубовта или прошката? Кој од нив го возлюби повеќе? 3:43 стих Симон говори: "Мислам оној кому повеќе му подарил, односно кому повеќе му простил." Симон точно одговорил: "Право пресуди му вели Исус." И сега е поуката. Знаете, ова е истиот случај како Натан кога му доаѓа на Давид. Односно, да. Кога преку парабола, всушност параболата и вината ја насочува кон Давида, за да Давид самиот се осети, да, да почувствува вината, да се види, види самиот себе си во параболата. Ова е нешто слично. Кога се заврте кон жената, кон Марија му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? влегов во Твојот дом. Ти не ми даде вода за нозе, а таа се со солзи ми ги облеа нозете и со својата коса ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не прекратува да ми ги целива нозете. Ти не ми ја помаза главата со масло, а таа ми ги помаза нозете со миро. Затоа ти велам, простени и се многу гревови, зашто имаше многу љубов. Кому малку се простува, малку љуби. И сега овој 47 стих е малку изместен, ќе речеме, односно малку деликатен. Прашањето е, што е прво? Дали прошката или љубовта? Да го прочитаме уште еднаш, 47-миот. Затоа ти велам, простени и се многу греови, зашто имаше многу љубов. Оддава печаток дека Исус и ги простил гревовите на Марија, и тоа многу гревови, односно и простил се. Затоа што многу го љубел. Интересно, ако е ова вака, откаде таа љубов кај Марија? Знаете, зборувавме, љубовта е се. Зборуваме за она вистинска љубов. Откаде таа љубов, кога знаеме дека човек смртник, како е она и тоа голема грешница, како што ја нарекуваат, по, по природа ја нема таа љубов, не може да има никој од нас. Тоа е дар Божије. А вториот дел стикот, кој што е најавно контрадикторен на првиот, вели, кому малку му се простува, малку љуби. И како сега тоа? Љубовта е прва или прошката е прва? Што е прва овде? Кому малку му се простува, малку љуби. Испаѓа како љубовта да е производ, односто последица на, на прошката. Доаѓа после прошката. Простувањето на гревовите. Тој целта на вечерашна тема да одговориме на тоа што е прво, што е второ, а што е пак многу битно да се запази кој е редоследот, затоа што ќе видиме какви се импликации има по нашиот живот. Видите, кога вели Исус, простени се многу греови. Често пати оно израз многу, сусо значи се. Се сеќавате што се требало да истера, колку демони требало да истера Исуса, Исус од Марија. Марко 16.9 Кога воскресна рано во првиот ден на седмицата, значи ова е на воскресенијето, каде што повторно Марија е таа која што прва ќе дотрше до гробот. Се појави прва Марија Магдалена која што беше, од која што беше истерал седум демони. Знаете што значи ова? Бројот 7, што представува? Полнина. Марија била тотално во раците на гјаволот. Тотално изгубена. Од седом демони. Исус ќе ги протера сите, тоа за него бреме многу лесна работа, што значи дека целосно ја исцелил. Целосно ја исцелил. Доека кај Симона е малку нешто поинаку, ќе видиме подосна. Значи на Марија е просено се. Не може Исус да проштава многу и другите кога грешникот се кае, Исус целосно, потполно проштува. И сега, дали испаѓа дека поради тоа што е простено имала љубов или пак од тоа што имала многу љубов, па Исус и простил? Дали може би таа не се обидела Секјавате, спомнавме во Марко, тамо 14 глава, дека а, го излеала тоа миро, кое што чинело 300 динари. Да не била, да не Исус алудирал на неа, која ја кажува она парабола, оној кој што должи 500 динари, значи неверојатно висока сума од тоа време, за кого како, нели, а, кое што не може да се врати. Да не она сега сакала да се искупи на тој начин, еве сега ќе го истурам мирото, кое што кошта 300 денари на некој начин, нели, тука е, висока сума, наистина висока сума. Дали тоа е низината цел или нешто друго е? Што е прво е прашањето? Марија е еден карактер, вистински христијански карактер, како што треба сите ние да поседуваме. Понизна, полна со љубов, како што вели Елен Вајд, чиста љубов. Тоа било одрас на низината чиста љубов кон Исуса, затоа и го направила тоа дело. Да видиме што е прво, значи одговараме уште на прашањето. Прво Јованово, четврта глава. Прво Јованово послание, четврта глава. Десети и деветнаести стихи читаме. Љубовта е во ова. Не дека ние сме го возлюбиле Бога, туку тој не возлюби нас и го испрати својот син како жртва помирнице за нашите греови. Ние кажавме, таа љубов ние воопште ја немаме, не можеме да имаме по природа. Бог не возлюби нас и тоа доека уште бевме грешници, вели во Римјаните 5.8. Павле, и го испрати својот син, како резултат на таа негова љубов, Бог го направи најголемото дело. Го даде животот на својот син. Не, многу наликува на ова што Марија го направила. Направила се што можела, дала се што можела да даде, како израз на зината љубов. Значи Бог е тој кој што првин не возлюби таа љубов, може да произведе одговор кај нас на љубов. Елен Вајд пишува на многу места, само љубовта може да предизвика значи, повратна реакција со љубов и ништо друго. Значи, љубовта е прва. Или не е прва? Сега зборуваме за кај човекот, зборуваме за кај Марија. Што е тоа што ќе ја произведе таа љубов кај неа? Чи значи, таа покажала чиста љубов кон Господа. Да не забораваме, уште еднаш. Симон го повикал Исуса од благодарност, еве да му се одолжи, затоа што бил исцелен од лепрата, а исто така Марија ја користува прилика од благодарност, заради тоа што Исус комплетно ја спасил од седум демони. Значи. Комплето ја очистува и покажува почет, покажува почет кон една блудница. Како што та па, никош не доживеала од ниједен маш, од никого, а не од маш. Таа љубов е како резултат токму на прошката на гревовите. Првин доаѓа прошка. да читаме за кого се однесувал оваа парабола и што сушност значело кој е оној кој што должил 500 денари, а кој е оној кој што должил 50 денари. Овака гледано, испаѓа дека Марија е таа која што голема грешница и би рекле дека таа е таа која што должи 500 денари. Па повеќе е простено незе, па она повеќе и люби. Но да видиме што е, што. Цитат од Копнежот на вековито, ще еднаш. Како што постапил Натан со Давид, така Христос ја дал својата силна поука во облик на парабола. Тој го префрлил врз својот домакин, Симоне домакинот во овој случај, товарот на изговарање пресуда врз себе си. Симон ја навел на грев жената која сега ја презирал. Симон ја навел Марија на грев кој е поголемиот грешник. Па уште од озгора сега ја презирал. Очигледно дека во овој човек ја нема таа љубов, таа чиста љубов. Марија е таа која што покажува чистата љубов. Тој ги сторил длабока неправда. Двајцата должници во параболата ги представувале Симон и жената, и Марија. Исус немал намера да каже дека обврските на двајцата споменати должници биле различни според степенот. Сите ние треба безгранично бидеме благодарни да- на Господа. Без оглед на тоа кој колку сгрешил, кој дали помалку или повеќе. Бидејќи вели секој од нив должил благодарност која никогаш не може да се врати. Можеме ли ние, што на кој начин ќе му искажеме благодарност на Господа и дали со тоа можеме да му возвратиме за сето она што тој го правил, го направил за нас и го и понатаму ќе го прави. Невозможно е да му возвратиме. Може, може да мислите, сме го изгубеле туку така вечниот живот и сега одеднаш некој ви го дава назад како дар. Сторил се за да повторно ве врати онаму каде што сте биле. Меѓутоа, Симон сметал дека е поправеден од Марија. Еве го сега проблемот. Симон сметал дека е поправеден од Марија. Дали овој проблем го имаме ние како бојаш? Постојано е тоа. Постојано ги гледаме другите пониско од нас, затоа што тие се поголеми грешници. Фала ти Господе што не сум како овој или како оној. А Исус сакал, токму поради тоа што Симон се сметал за поправеден, еве што сакал Исус преку параболата, тој, Симон, да увиди колкава е всушност голема неговата вина. Тој сакал да му покаже колку неговиот грев, гревот на Симон, е поголем од неизиниот. Кој е поголемиот должник? Симон е поголемиот должник. Не е Марија. Јутаа Симон из, испуштил да биде крајно благодарен, како што тоа го направила Марија. Затоа што Марија била свесна, целосно свесна за својата грешност. Па Исус ја морал да употреби да ја употреба ова парабола за да Симона го доведе во таква една состојба, за да биде цел потполно свесен за, за својата грешност, која што не ја гледал. Тој сметал дека е многу поправеден од Марија. Таа е грешница, Дури вели, ако е овој вистински пророк, ке знае, па нема да се допира до ваква грешница. И вели вака, тој сакал да му покаже колку неговиот греф е поголем од незиниот, како што долгот од 500 динари е поголем од долгот од 50 денари. Че кажеме математички 10 пати поголем е неговиот греф. Но тој е испуштил да му биде благодарен на Господа. Затоа, затоа што не ја ценел доволно жртвата негова, така и денеска луѓето, затоа што не ја ценат жртвата на Голгота доволно, затоа што не сваќаат и не гледаат колку се Исус направил за сите нас. Затоа и не може да им се прости, за да после таа прошка произведе, да ја произведе онаа чиста љубов. да продолжиме понатаму, значи, со Лука. Лука 7 глава беше, да. Да го дочитаме овој извештај. Значи, одговорот на прашањето што е прво, што второ е всушност 47 стих, вториот дел. Кому малку му се простува, малку љуби. А на Симона не му се простило малку, туку тој не дозволил да ја увиди големината на Христовата жртва и да искаже благодарност за сето она што Христос, односно Бог, го прави и во неговиот живот и во животот на секој од нас. А не рече на Марија рече, простените се гревовите. Не дека во овој момент Исус и ги простил гревовите, Предходно читавме, тој истерал седум демони од неа. Марија доаѓа како резултат на незината прошка, на прошката што ја примила, со чиста љубов да му оддаде благодарност, туку ова Исус морал да го каже пред присутните. Да сватат дека Марија, на Марија не треба така повеќе да гледаат. А тие кои беа заедно покри трпезата почнаа да зборуваат во себе си, кој е овој кој што и грео и проштева? Видете, и Исус е на удар овде, не само Марија. Од преправедните Симон и останатите фарисеи, па и самите ученици. А на жена ти рече, твојата вера те спаси, оди си со мир. Верата е таа која што е потребна, за да вие верувате дека тој може да ви ги прости гревовите. А кој може да прости гревови? Само Бог. А што е вер... верата, вели, треба да веруваш дека е Бог. Дека тој е Бог. Марија поверувала дека Исус е нешто поинаку, поинакво нешто, поинакво суштество од сите останати, па укажува таква почит, и покажува, укажува таква почит и почест. Значи, таа ја го имала, го имала оној вистински спој на вера и љубов, како резултат на прошката што ја примила. И свакањето на величината на таа прошка, што се требало Бог да даде, да го даде и својот син, за да може да и биде простен и неизи на сите нас. Таа ја имала верата која што работи преку љубовта. И вели, ефесијаните ја очистува душата. Затоа можела да подари чиста љубов од чиста душа. Дали ова е решението за Лаодикеа? па и за сите нас. Ние сме дел од таа лодикеа. Дали сме млаки, кој е млак, кој е жежок, кој е ладен. Не би сакал да судам, значи Господ знае и сите ние. Ако сме, доколку сме, не сме лаодикејци, вероятно знаеме кај сме, меѓутоа ако сме, тоа сме, сме измамени во однос на нашата духовна состава. Во Лука 17 глава ќе читаме еден интересен настан, повторно со лепрозни. Лепрата секојаш како символ за грео. Во Лука 17 глава читаме од 12 до 19. Кога влегуваше во едно село го сретнаа 10 лепрозни мажи, кои застанаа подалеко. Знаејќи ја природата на својата болест, застанале на растојање, И го подкренаа гласот велејки од таму, значи од подалеку викнале, Исусе учителе, смилувај ни се. А кога ги виде им рече, одете и покажете им се на свештениците. И се очистија додека одеа. И што се случува? 15 стих. А еден од нив, кога виде дека оздравел, се врати славејќи го Бога гласно едниот беше крајно благодарен за прошката, за исцелувањето, за она што Бог, за тоа то, она што Исус го направи за него. И падна на лице при, негово, при неговите нози и му благодари. Еве што произведува љубов. А тој беше самарјанец. За чудо, тој беше самарјанец. Тогаш Исус одговори и рече, Зар не се очистија десетмина? Каде се уште деветте? Само еден дојде да му благодари. Еве го проблемот. И со Лаудикеја. Не сваќа еден Лаудикејец колку е грешен, не гледа на својата грешност, туку гледа на грешноста кај другите. Смета дека има се, а уствари му фали токму едното, како што кажавме минатиот пат, љубовта. А љубовта е се. А љубовта ја нема затоа што не сваќа дека е грешник, не сваќа што се Бог направил за него, за да вистински се покаја, да се покаја и како резултат на таа прошка што ќе ја добија и да ја добија и љубовта. Да произведе таа прошка љубов, како што тоа било случај со Марија. не најдува ли да се вратат, вели, и да му благодарат на Бога, освен овој тугинец? И му рече, стани и оди си, твојата вера те спаси. Еве повторно, верата и љубовта. Љубовта како резултат на прошката. Меѓутоа, Лаодигејецот не се чувствува грешен. Не сваќа што се Исус може, требало ни што се да помине, за да осигура спасение. Псалм 130. Псалм 130. Трети и четврти стих. Ако си спомнуваш, Господи, за гревот, Господи, кој ќе обстави? Ако гледаше Господ на нашите гревови, тешко нас. Никој од нас денеска немаше да биде овде но во тебе е проштевањето. И сега видите, за да се бојат од тебе. Во Господа е проштевањето, тоа, та, тоа негово проштевање произведува богобојазност или страво почито на што говори. Како гласи првата ангелска вест? 14 глава Откровение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 Покажете почит, а во основата на почита е љубовта, ништо друго. А откровение 14.12, што да кажеме за овој многу добро познат стих? Кој се остатокот? Тука е трпението на светиите, вели стихот, кои ги пазат Божите заповеди и ја имаат верата Исусова, Христова. Кај Марија го имаме оној совршен спој на верата и љубовта, на чиста љубов. Ја видовме и кај овој лепрозен кој што полно со благодарност дошол, клекнал се поклонен пред Исуса. Ја гледаме и кај остатокот. Ова, во 12 стих што го прочитавме, е вера плюс љубов. Чиста љубов. Че речете каде, па, па што, е, што е пазењето на Божите заповеди? Што вели Павле во 13.10, римјаните, да се процетеме? Римјаните 13.10. Любовта прави зло на ближниот. И така, любовта е исполнување на законот. А овде се оние кои што го пазат, го исполнуваат законот, и ја имаат верата Исусу. Имаат любов, односно вера плюс љубов. Вера која што работи преку таа љубов и ја чисти душата. И заклучуваме со стихот во Евреите, 8 глава, Евреите 8 глава, читаме од 10 до 12, кај што ни опиша Новиот Завет. Што всушност значи Новиот Завет? 8, 12, Евреите 8 од 10 до 12. Зашто ова е заветот со кој ќе го заветуваме Израелевиот дом по оние денови, вели Господ ќе ги вложам своите закони во нивниот ум, ќе ги напишам во нивните срца. Јас ќе бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. И ние веке нема да го пучува својот ближен и ние ден својот брат велики, познај го Господа, зашто ќе ме познаваат сите од малиот до големиот меѓу нив. Ќе го вложам законот во нивните срце и во нивниот ум. Ќе ја вложам љубовта, всушност, таа чиста, совршена, божествена во нив. И видите 12 стих. Зошто сето ова? 12 стих вели, зашто ќе бидам милостив кон нивните неправди и нема веќе да си спомнувам за нивните гревови. Повторно гледаме дека любовта доаѓа како производ на прошката, на простувањето на нашите огромни гревови, на нашиот долг, кој што никогаш не сме во состојба да го вратиме. А Исус стори се што можеше, го даде и својот живот, ја проля својата пречиста крв на крстот, за да ни овозможи повторно вечен живот. Таа љубов совршена, <clears throat> откако ќе сватиме својата грешност, како резултат на тоа наше покаяние и прошката, сушност се вселува, се, се вселува во нас. Значи, <clears throat> Чарето за Лаудикеа <clears throat> е токму тоа. Свестността за, свестността за својата грешност. Ние треба да видиме Марија. Иако во очите на другите големи грешници, во очите на Бога без, значи, непроценливи сме, затоа што имаме таа чиста љубов. И она дело што го направила Марија, кое што, за кое што ќе се спомнува се до крајот, доека се проповеда Евангелијето, е токму израз на таа незина чиста љубов, како резултат на прошката што ја добила од Исуса. А знаете ли кој бил Симон? Симон, кој што видовме, бил поголемиот грешник. Немал седум демони, веројатно имал осум, јас ке кажам. Секавате на она, кога Бог ќе го истера едниот демон, и останува вакуум. Не може, не може вакуум простор да остане. И сега тој едниот чета ваму таму, ќе најде уште седум, ќе дојде и ќе се всели во душата на оној истиот и тој вика ќе стане бетер, неговата состојба сегашна ќе стане полоша од предходната. Тоа бил Симон. За срека, фала на Бога, сепак оваа парабола и оваа ситуација ќе остане ќе остави силен белег врз него и тоа ќе предизвика да и тој дојде до покаяние, да ја свати прошката што Бог ја нуди и да стане вистински негов учител. А, се извинувам, вистински негов значи, следбеник и ученик. Тоа треба и ние да бидеме. Дека Бог ни помогне во тој правец, ако сакаме да имаме се, тоа што треба да сватиме дека сме ништо. Дека му е слава на Бога уште еднаш. Амин.